Book 2 เจ็ดสิบสอง 62 62 ต้อง ვალდებულება ვალდებულება ต้อง ვალდებულება ვალდებულება ผมต้องส่งจดหมาย წერილი უნდა გავგზავნო წერილი უნდა გავგზავნო ผมต้องจ่ายค่าโรงแรม სასტუმრო უნდა გადავიხადო სასტუმრო უნდა გადავიხადო คุณต้องตื่นแต่เช้า ადრე უნდა ადგე adre unda adge คุณต้องทำงานมาก Pevri unda imushavo Pevri unda imushao คุณต้องตรงเวลา Punktualuri unda iqo Punktualuri unda iqo เขาต้องเติมน้ำมัน მან ბენზინი უნდა ჩაასხას მან ბენზინი უნდა ჩაასხას เขาต้องซ่อมรถ მან მანქანა უნდა შეაკეთოს მან მანქანა უნდა შეაკეთოს เขาต้องล้างรถ მან მანქანა უნდა გარეცხოს მან მანქანა უნდა გარეცხოს เขาต้องซื้อของ ის საყიდლებზე უნდა წავიდეს ის საყიდლებზე უნდა წავიდეს เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ მან ბინა უნდა დაალაგოს მან ბინა უნდა დაალაგოს เธอต้องซักเสื้อผ้า მან სარეცხი უნდა გარეცხოს მან სარეცხი უნდა გარეცხოს เราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้ ჩვენ ახლა სკოლაში უნდა წავიდეთ ჩვენ ახლა სკოლაში უნდა წავიდეთ เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้ ჩვენ ახლა სამსახურში უნდა წავიდეთ ჩვენ ახლა სამსახურში უნდა წავიდეთ เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ ჩვენ ახლა ექიმთან უნდა წავიდეთ ჩვენ ახლა ექიმთან უნდა წავიდეთ พวกคุณต้องรอรถเมล์ თქვენ ავტობუსს უნდა დაელოდოთ თქვენ ავტობუსს უნდა დაუცადოთ พวกคุณต้องรอรถไฟ თქვენ მატარებელს უნდა დაუცადოთ თქვენ მატარებელს უნდა დაუცადოთ พวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ თქვენ ტაქსს უნდა დაუცადოთ თქვენ ტაქსს უნდა დაუცადოთ